dat jelle ja altijd ja blij en jelle nee altijd nee. Enig iets meer als dit is uit die bose. Jelle het gehoor dat daar gesê is, een oog vir een oog en een tand vir een tand. Maar ik sê vir jelle, jelle moet jelle niet tegen een slechte mens verzet nie. As mens jy op jou rechterwang klap, draai vir hulle ook jou ander wang. En geef vir hulle wat jou hoofd toe wil vat, omdat hulle jou onderkleed wil hee, ook jou boekkleed. Als een soldaat je dwing om zijn goed 1 kilometer ver te draaien, draad dit vir om twee kilometer ver. Geef vir die een wat iets van jou vrouw, en nie jou rug draai op iemand wat bij jou wil leen nie. Jylle het gehoor dat gesê is, je moet jou eie mense lief hee, maar jy hoef nie jou vijand lief te heen nie. Maar ik sê vir jylle, jylle moet jylle vijanden lief hee en bid vir die wat jylle vervolg. So sal jylle optree soos ware kinders van jylle hemelse vader. Hy laat immer sy son opgaan oor slechtes en goeies en hij laat sy reen val op die wat recht doen, maar ook op die wat verkeerd doen. As jylle net die lief het wat vir jylle lief het, wat er beloning is daar dan vir jylle. Selfs corrupte tollenaars doen precies diezelfde. en as jylle net jylle eie mense groet, wat besonders doen jylle dan? Doen die ongeloofig is nie ook maar diezelfde nie, wees jylle dan volkomen in jylle liefde, soos jylle hemelse vader volkomen in sy liefde is. Hij het mos alle mense lief.